بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, bei der Morgenhelle und der Nacht, wenn sie alles umhüllt. Dein Herr hat sich weder von dir verabschiedet, noch hasst er dich. Und das Jenseits ist wahrlich besser für dich als das Diesseits. Und dein Herr wird dir wahrlich geben, und dann wirst du zufrieden sein. Hat er dich nicht als Weise gefunden und dir dann Zuflucht verschafft? und dich irregehend gefunden und dann recht geleitet und dich arm gefunden und dann reich gemacht. Was nun die Weise angeht, so unterjoche sie nicht. Und was den Bettler angeht, so fahre ihn nicht an. Und was die Gunst deines Herrn angeht, so erzähle davon.